egurezkoa sortu zen oain die amabi urte, eta elkarte hori da saldatzeko untzi guzi, guziek, zentaz eh, berba oi urtetan desagertu die, eta berba oaitamak eh, barku. Nungo barkuak dira, Emengo barkuak. E, gehienak e, barkuak eh, hemen e, eraikiak, e, Xantie Marren, e, Zokon ere bai Hortiz, Irribarren, eta Batio Zumaietik, baina gehienak e, iparraldetik. Eta barku horiek zertarako ziren, leno? Zertarako baliatzen ziren? Leno, e, barku ekin ezien e, arrantzan, legatza, e, besua eta eta gero pitxapakitxaka arrantzeloikiek eh, hiltzen uh, eta hola gelitu zien eta die dena usteltzen. Hene barkoa du orain du eh, irugoi urte eta gehienak dute irugoi uh, eh, urte. Eta hor dira, portuan, doni baneko portuan edo? Ba die ibaian, eh? ibaian, gehienak ibaian. Zuek uh, barko horiek uh, konpontzen eta behitzen dituzue? hori da zuen eh, helburua. Bai, eh, jare konpontzen eh, barkoikiek, zentaz batzuek uh, usteltzen ezien eta pena da guretzat hola ikusi zentaz de untzioikiek de ondareak. Simpliki, bo, behitza hori jateko ze asmorik entzu sartu zinen elkartea. Be, bakotsak dugu itxasun zizar bat, hola, irudu goi urtekoa eta, memori hori atxiki nahian eta gaur ere ikusiz eh, hanbeste uh, proiektu itxasuaren inguruan, eh, itsasun uh, zizarren inguruan, eta beraz hori da. Bakotsak gira jabea eta hola elkarlana badago, elkar laguntzen gira ere lanian aitzeko. Justu orain arte, zonbat uh, eh, itxasuntzi uh, eh, behitu dituzue, apepres? Orain ba- bakarrik gelditzen die, oi, oi barku. Amabi urtez, ogoi bako. Eta gaur egun txikitzen duzu zuen lana, jaiguzu nun eh, egiten den hori, eta nola, ze moldetan konpotzen dituzue barku horiek? Orduan, momentukotz, eh, saiatzen gira hor gira mm, ibai, eh, ordazur baien bazterrean, baina kanpoan, guretzat uh, perenizatzeko pixkat gure gure lokala bat behar behar ezkoa da. Baditugu kriston proiektuak ere geroari begira, bo alba horarekin, pasaiko itxas faktoriarekin, kide gira remaleetan gira zeren bide berdina segitzen dugu hor, pixkat gipuzkoan eta lapurdine hemen, Eta be, voilà, antzinatzeko eta segitzeko, montatu dugu auzolan bezala ez. E, larun batero biltzen gira, nahi duenarekin etortzen alden, gure laguntza ematea, baita ere ikasteko, itxasuntziak eh, konpontzen eta lan zen. Eta, eta asmoa dugu ere itxas inguruan diren elkarte guziekin federazio bat montatzea,